Esse, esse, esse é o Produções que na direção comanda. Explana pra geral que eu tô tirando onda. Make it, do it, rola it, work it, make it, do it, rola and work, fast faster, work, work, fast faster, work, work, makes it, up, makes it, rola, makes it, and it, <laughs> fast faster. <laughs> Quem, quem, quem, tá comigo sabe que o bonde é outro nível. Tem carro importado, nacional e conversível. No baile tamo em casa e na pista a gente brilha. Posso não ser correto, mas sou certo pra sua filha. Eu sei que não sou fiz chover nota de 100. Aqui na minha mão, Patricinha vira cachorra. Invejoso fala mal e eu quero que se exploda. Te deixo escolher uma nave pra gente andar vai multiplicar. Então tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro. Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro. No, no toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu. Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu. Vai, tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro. Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro. No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu. Depois que eu te conquistar eu. Mas o tempo passa e eu tô colecionando sogra. No dia 12 de junho, tem várias na minha porta. O sonho das mamães é poder me chamar de genro. Mas se eu vejo uma aliança, meto o pé, saio correndo. Pra vida que eu levo, mulher só traz problema. Pra que vou namorar se ser solteira é o esquema? Se quer curtir comigo, uma noite é tranquila. Mas se quiser bota na fila. Tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro. Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro. No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu. Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu. Vai! Tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro. Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro. No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu. Depois que eu te conquistar, tu vai geral, quem sou eu? Tô tirando onda, vem. Olha como, olha como ela vem. Tô tirando onda, vem. Oh, vem, oh. vem mulher. Tô tirando onda, vem, vem, vem mulher. Ah. Que isso, mano? Relaxa, Biel. Tenho certeza que você vai gostar. MC Biel, tô tirando onda.